En büyük sloganım bu daimen Allahu Ekber En büyük sloganım bu daimen Allahu Ekber Zulmedenler müstekbirler Zulmü görense müminler Tüm dünyaya yazacağız Daimen Allahu Ekber Zulmedenler müstekbirler Zulmü görense müminler Tüm dünyaya büyük sloganın bu daimen Allah Allah Allah Ekber hesabını soracağız Filistin'in ve Kudüs'ün hesabını soracağız Filistin'in ve Kudüs'ün soracağız kafirlerden yapılan bu büyük zulmü hesabını soracağız Morun ve Halepçe'nin soracağız soracağız Moron'un ve Halepçe'nin en büyük sloganım bu